Aquests són els titulars. El govern espanyol restringeix el servei de salut als migrants. La CAT celebra 25 anys de lluita contra la tortura. 400 prostitutes indignades es manifesten a Barcelona en contra de l'ordenança del civisme. Silenci de Catalunya en l'atac al català de les Illes Balears. Al Quebec segueixen les manifestacions estudiantils. Reconeixen dret de pobles indígenes a gestionar els seus propis mitjans de comunicació. La justícia argentina investigarà a Espanya crims de lesa humanitat del franquisme. A la Fons parlem amb Pere Ortega, membre de Justícia i Pau, sobre la desobediència civil. Aquesta setmana, al Tret de Gràcia, simulem una entrevista amb Felip Puig i el reportatge musical entrevistem a Pol Barber i Miquel López, membres del grup Perverters Original. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu arroba gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu.gmail.com Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com Apunta, participa, dispara. El Tret Informatiu, Noticias. El gobierno restringe el servicio de salud a los migrantes. A partir del 31 de agosto de este año, los ciudadanos extranjeros sin documentación que acredite su estancia legal en España tendrán restringido el acceso al servicio de salud pública. Solo podrán contar con el servicio de urgencias. Esta medida forma parte de una reforma que el gobierno aplicó al Sistema Nacional de Salud con el objetivo de ahorrar 7.267 millones de euros, entre otros aspectos, la reforma incluye el aumento del copago de servicios de ambulancia, sillas de ruedas y prótesis, así como el copago de medicamentos por parte de los pensionistas. Por otra parte, las personas de más de 26 años que no hayan cotizado también tendrán restringido el servicio de salud. Esta reforma ha generado el malestar entre varios sectores de la sociedad, como lo expresa ICO, médico de atención primaria. Un retroceso en los derechos a la sanidad. Las consecuencias son bastante terrible porque asocia la asistencia sanitaria a tener un trabajo asalariado y excluye a la universalidad que hasta ahora tenía nuestro sistema público. En cuanto a la restricción del servicio de salud a ciudadanos extranjeros sin documentación oficial, esta es la opinión de ICO, quien también es activista en la Comisión de Sanidad del Movimiento Social Acampada Barcelona. En concreto, el, es, un ataque muy racista. Con, yo trabajo como médico en un centro que atendemos una población inmigrante, principalmente barrio aquí Barcelona, y vemos como hay un ataque racista desde el Estado ante esta población y también lo basado en realidades porque los estudios que se realizan ven que se ve que la población inmigrante no, no gasta más en sanidad todo esto que hablan del turismo sanitario es una falacia porque los, el gasto sanitario de ingresos no lo provocan los inmigrantes que vienen que en general pues la gente joven sana que sí que contribuye con sus impuestos directos e indirectos al sistema sanitario y no hacen más gastos que a lo la población eh, autóctona. Asimismo, ICO señala que la restricción del servicio de salud pública, en lugar de generar ahorro, en realidad producirá más gastos, debido a la falta de atención médica a los pacientes. El hecho de no, permitir un seguimiento a las enfermedades crónicas de, las personas provoca que se compliquen y que acaban eh, gastando, generando un gasto mucho mayores que necesitan hospitalización y tratamientos mucho más caros. Si no hay una posibilidad de que los usuarios puedan atenderse de manera gratuita, a la larga, en vez de ahorrar, lo que se conseguirá es un mayor gasto. Varios colectivos de médicos y activistas que defienden la sanidad pública han expresado su rechazo a esta reforma del Sistema Nacional de Salud y están organizando una campaña de resistencia social. Así lo comenta Ico, médico de atención primaria. Hay varios movimientos que defienden la sanidad pública, tanto a nivel estatal que ya está moviendo una campaña de insumisión, está promoviendo la, atención, pese a este nuevo decreto, la atención a todas las personas de manera universal, que llevará un, el problema de que puedes atenderlos, pero luego no tendrán dispensación farmacéutica ni podrás hacerle pruebas, pero tú como persona no puedes objetar de conciencia, decir, yo atiendo a todas las personas. Con información de Nube Roja. El passat dissabte 21 d'abril, l'Associació de Cristians per l'Abolició de la Tortura, ACAT, celebrava 25 anys. Pel 25è aniversari van organitzar un acte on es va parlar sobre la tortura a l'estat espanyol i on hi van intervindre diferents ponents, com el periodista i director de Vilaweb, Vicent Partal, o el professor bas de dret penal, John Mirena. Durant la seva intervenció, Vicent Partal va parlar sobre el paper dels mitjans per visibilitzar l'existència de la tortura a l'estat espanyol. També va mencionar el paper que hauria jugar la policia en el context de conflictivitat social actual. L'obligació de la policia, la la raó per la qual existia la policia és per garantir el meu dret de manifestar Quan converteixen l'existència de la policia en garantir la repressió, és la tasca principal que requermina no garantir la majoria com manifestant, aleshores, clar, la Per la seva part, John Mirena es va centrar en la tortura a presos políticos de Euskal Herria y en la dificultad de denunciar la mateixa. Según Mirena, aquesta dificultad radica, entre altres raons, en que al Estado español no es la existencia de tortura. No obstant, les cifras de las seves investigacions parlen per sí soles. El proyecto consistió en calcular todas las detenciones incomunicadas por terrorismo que se produjeron entre los años 2000 y 2008 incluido. Hubo 1.231 detenidos incomunicados en ese periodo. 1.231 detenciones de miembros, presuntos miembros de ETA o colaboradores, de los cuales nosotros en el proyecto de aproximación estadística llegamos a identificar 957. De esos 957 detenidos, 634 alegaron torturas y 446 de esos 634 interpusieron una denuncia judicial. A mi información de Pau Fabregat. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Unes 400 prostitutes indignades i equipades amb màscares de diferents colors es van manifestar el dijous 26 pel centre de Barcelona. El motiu, protestar contra l'ordenança municipal que prohibirà l'exercici d'aquesta activitat al carrer. Durant la marxa reclamaren un espai de convivència on poder treballar. Com afirma Paula Arce, una de les organitzadores de la manifestació. Suponer una situación de mayor precariedad, de mayor vulnerabilidad para las mujeres, que van a tener una menor capacidad para poder negociar con, los clientes que van a poner, que van a ser objeto de mayor violencia tanto por parte de la policía como por parte de la comunidad, incluso de los clientes, y entendemos que uno de los objetivos de la ordenanza, o por lo menos lo que dice la ordenanza, superámbulo, es que es la lucha contra la explotación sexual y entendemos que con esta medida lo que se va a potenciar es precisamente que la prostitución se esconda y que pueda ser, mm, las mujeres puedan ser todavía, mm, en una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto objeto de una mayor explotación. La marxa va transcorrer entre el carrer Sant Ramon i la plaça Sant Jaume, sota el lema «Prostitudes indignades, no prohibeixis els meus drets». Durant la protesta es cridaren consignes com «Putes sí, tries no» o «Només multes, volem treballar». També es van mostrar pancartes on es podia llegir «No és protecció, és exclusió, putejar els desfavorits, és de covards o més val puta que fill de puig». Les meretrius del Raval, organitzades en la plataforma Prostitutes indignades, van rebre el suport d'una cinquantena d'entitats, entre les quals figuren la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, el Front Front d'Alliberament Gay, Comissions Obreres, Feministes Indignades o l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Una de les portaveus, Clarissa Beloki, va reclamar que les prostitutes siguen interlocutores vàlides per als poders polítics. Amb informació de SUSAC. Silenci de Catalunya en l'atac al català a les Illes Balears. El govern balear ha creat l'avantprojecte que modifica la llei d'accés a la funció pública. Aquest canvi implica que el català ja no serà un requisit per accedir a l'administració pública, sinó que serà un mèrit. A més, el govern de José Ramón Bausà ha iniciat una campanya de castellanització de la ràdio i televisió públiques, unida a un nou model d'educació que vol segregar les aules en funció de l'idioma d'ús. Tot plegat ha generat contínues protestes que encara ara es mantenen amb força des de vagues de fam, instituts i escoles amb llaços en defensa del català i una gran manifestació que el passat 25 de març va reunir més de 40.000 persones a Palma. La manifestació multitudinària que es dugué a terme a Mallorca va tenir una cobertura completa per part de diaris, emissores i televisions catalanes, però els mitjans de Catalunya han mostrat un mínim interès en protestes com la vaga de fam que es dugué a terme a Palma per part de Jaume Bonet, en defensa de la llengua comuna. Únicament es publicaren dos reportatges a La Vanguardia i El Punt Avui, però la resta de diaris impresos de Barcelona i els mitjans públics no en feren massa ressò. Rosa Ferrer, membre de Maulets Mallorca i resident a Barcelona, explica quines són les sensacions des de l'organització. Eh, molts de mitjans, com Twitter, que ja ho és un, la eh, VilaWeb, La Directa, sí que donen una cara mm, més propera en aquests moviments que han sorgit en defensa del català a Mallorca, però no són els mitjans convencionals que la gent sol llegir, escoltar o mirar més. A més, explica la visió de molts illencs que actualment resideixen a Barcelona. De molta gent que està visquent a Barcelona, m'ho mm, adonem que és una realitat que està molt silenciada tant per nosaltres com pels mitjans de comunicació, perquè és una realitat que no arriba en, a, eh, en els ciutadans que viuen aquí. Mentrestant, des del govern català no es mostra cap intenció de denúncia pública cap a l'extermini que pateix la llengua a les Illes Balears. Amb informació de Mel Asa. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu arroba gmail.com Descarrega't el podcast a la nostra web tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Aquest mes de maig, el centre social autogestionat Can Vies celebra el seu 15è aniversari al barri de Sants. Durant tot el mes es celebraran diferents activitats. Dissabte 5 a les 7 de la tarda, cerca quintos amb la banda Patilla. I diumenge 6 a les 11 del matí, torneig o Cupi Champions League a la plaça Josep Pons. Metro, línia 1 i 5. Plaça de Sants. Vine i participa. I el cel de Barcelona... Revueltes estudiantiles en Quebec. Desde hace dos meses y medio, el gobierno liberal de Jean Carest y los estudiantes del Quebec se están enfrentando. Desde febrero, 607 estudiantes han sido arrestados, recibiendo multas de más de 150.000 dólares y en estos momentos dos siguen detenidos y cerca de 50 se enfrentan a cargos judiciales. Sin embargo, aunque el gobierno utilice todas las astucias posibles, el hecho de que cientos de miles de personas se opongan a un aumento del 75% de los gastos de matrícula parece completamente legítimo. El gobierno está aplicando una estrategia de mercantilización del saber, una estrategia que que tiene como objetivo final la disminución del número de ciudadanos educados y el fortalecimiento de los logros de la élite económica. Por eso, el conflicto estudiantil de Quebec no toca solo a los intereses de una élite, toca también a los intereses de una generación entera. Con información de Simón Coté. Reconocen derecho de pueblos indígenas a gestionar sus propios medios de comunicación. En México, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley Federal de Radio y Televisión y reconoce la figura de estaciones indígenas de comunicación. De acuerdo con el comunicado del gobierno mexicano, esta modificación asegura la integración de los grupos indígenas al desarrollo. El comunicado parece ignorar la existencia de las formas independientes de comunicación en las comunidades indígenas como las radios comunitarias, aunque por otro lado otorga un poco de certidumbre a los medios indígenas y alternativos que continuamente son sujetos de violencia aún por parte del mismo gobierno. Por otro lado, una red de comunicadores indígenas de Colombia presentaron una propuesta para socializar los procesos de comunicación con el objetivo de que los estados reconozcan a los medios de comunicación como medios de construcción democrática. En esta presentación se ha reconocido a 2012 como el Año Internacional de la Comunicación Indígena y se exige a los presidentes de la Organización de Estados Americanos que garanticen y reconozcan a los pueblos indígenas como actores políticos y sujetos de derecho. El comunicado de la Red de Comunicadores manifiesta que se ha dado un salto de la tradición oral a la nueva era de la comunicación, pero sin olvidar sus particularidades como pueblos. Un ejemplo claro de la determinación de los comunicadores indígenas es el apoyo que solicitan para la realización del onceavo Festival de Cine y Video de los Pueblos Indígenas a realizarse en Colombia. Con información de elregionaldelacosta.com y Claroscuro. La justícia argentina investigarà a Espanya crims de lesa humanitat del franquisme. La Cambra Federal de Justícia de Buenos Aires ha decidit reobrir ara el cas al considerar que els crims no han sigut jutjats al país on es van cometre. La causa es va obrir a l'any 2010, però es va tancar per falta de jurisdicció d'Argentina. Ara s'utilitza el principi de justícia universal per jutjar la causa, després de que quatre expressos polítics espanyols hagin ratificat les seves denúncies. Josip Bargucci és un dels denunciants. Així explicava l'importància d'aquest procés a la televisió pública argentina. descubrimos que podemos abrir una brecha contra el muro de silencio que tanto la transición española como la propia impunidad con la que el franquismo había pasado a esta democracia formal que existe en el Estado español ahora mismo, pues pretendía tapar. Y esa brecha ha sido la doctora María Servini, que nos va a permitir al menos poder abrir una querella por crímenes de lesa humanidad tot després de que la jutgessa del cas, Maria Servini, reclamara informació de funcionaris del franquisme a Espanya el passat mes de desembre, una reclamació que no ha trobat cap tipus de resposta per part de l'estat espanyol. La magistrada té previst viatjar posteriorment a Espanya per tal de recopilar informació dels casos, entrevistar testimonis i visitar els llocs on van ocórrer els abusos denunciats. Entre els casos que investigarà Servini es troben els de José Humberto Baena, fusellat en setembre de 1975 i el del conegut anarquista Salvador Puig Antic, assassinat en 1974 amb informació de la web thank you Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Aquest mes de maig, el Centre Social Autogestionat Can Vies celebra el seu 15è aniversari al barri de Sants. Durant tot el mes es celebraran diferents activitats. Dissabte 5 a les 7 de la tarda, cerca quintos amb la banda Patilla. I diumenge 6 a les 11 del matí, torneig o Cupi Champions League a la plaça Josep Pons. Metro, línia 1 i 5. Plaça de Sants. Vine i participa. I el, de Barcelona... el tret informatiu al cumplirse casi un año del inicio de las protestas en todo el Estado español, que surgen en plena crisis y que siguen vigentes, diversos movimientos sociales han pasado de la simple protesta callejera a la acción organizada y pacífica para defender los que consideran sus derechos. Ya sea en el ámbito de los derechos laborales, la salud, la educación o la vivienda, entre otras, las medidas impuestas por el gobierno para hacer frente a la crisis son duramente criticados por un número cada vez mayor de voces que denuncian la opresión del sistema financiero y bancario. Las movilizaciones locales y en el resto del mundo han traído de nuevo la reflexión sobre la desobediencia civil, como se le conoce al activismo que incumple un mandato de la autoridad del Estado por considerarla injusta y antidemocrática. Para el analista Pera Ortega, de Justicia y Pau, la desobediencia civil va más allá que estar en contra de una política que se considera injusta. Es disentir en conciencia y actuar en consecuencia por un bien común, dice. Por ello, considera que es un momento oportuno para hablar de este tema. Es más oportuno en esta época de crisis porque hay un, ataque, digamos, a los derechos y libertades, pero sobre todo a los derechos sociales de las personas aunque la desobediencia es siempre útil en cualquier eh, etapa social, si acaso ahora más oportuna que nunca, pero también lo era en, las situaciones de... Mm, menos gravosas, digamos así, eh, o en, situaciones en que la sociedad pues teníamos una, estabilidad económica, social, política. A pesar de que el estado del bienestar siempre ha sido un poco precario, porque no hay que decir que hemos vivido ni vivimos en, un ideal social, eh, en este momento en que hay un ataque muy grave contra los derechos sociales, es más oportuno que nunca. La desobediencia hay que entenderla como la defensa de los derechos del bien común y va dirigida contra aquellos espacios que hay dentro de nuestra sociedad que no son democráticos. Y cuando digo que no son democráticos es porque no vivimos en una sociedad perfecta. Para ir ganando espacios más democráticos es contra espacios, digo espacios por llamarlo de alguna manera, o, esas leyes o que limitan los derechos o las libertades de la población o de minorías y por lo tanto la desobediencia es útil. Y es que la desobediencia civil ha tenido ya múltiples ejemplos, en opinión de Pera Ortega, donde se puede comprobar que la organización social ha fortalecido al despertar del ciudadano a su capacidad de transformar aquellas medidas injustas y transgresoras al bien común. Por ejemplo, con la ley de la vivienda, hay todo un movimiento que dice que que, se establezca un cambio en la ley que permita la dación de pago y están luchando y están desobedeciendo y no quieren abandonar sus viviendas y hay una y, tienen grupos de soporte ciudadanos que a pesar de que la ley lo permite pues están luchando para hacer cambiar esa ley y me parece legítimo porque esa porque cuando se desobedece se hace en conciencia quiere decir en conciencia quiere decir que eh, tú estás convencido, desde el punto de vista ético-moral, de que esa ley es injusta. Y por lo tanto, contra las leyes injustas, en conciencia, debes luchar. Eh, por ejemplo, ahora ha surgido otro movimiento que dice que no, eh, no quiere pagar las autopistas, me parece justo. Y por lo tanto, si que se hayan esos movimientos. Pero podría haber muchos más, claro, podría haber muchos más. Lo que pasa es que hace falta estudiarlos, quiero decir que hay que marcarse bien los objetivos, hay que crear una campaña para que esta campaña se convierta en masiva. Eh, también puedes hacerlo de forma individual. Ha habido objetores de conciencia que de forma individual han negado el poder al Estado. Por ejemplo, me refiero a los objetores de conciencia contra el servicio militar obligatorio que en España consiguieron precisamente desobedeciendo la ley que los obligaba a ir al servicio militar, consiguieron cambiar la ley. Después de muchas luchas y muchos años de prisión, ¿eh? El analista habría escrito en un artículo publicado hace unas semanas atrás que el ciudadano ha sido educado para ser sumiso, a obedecer las leyes y el orden social del Estado, pero en cambio no se había educado a revelar ni a desobedecer las injusticias. Al respecto, abordamos el papel que desempeñan los medios de comunicación grandes medios, ya sea de, prensa escrita, medios audiovisuales, televisión, radio, la, mayoría de ellos están controlados por instancias muy cercanas a las oligarquías que, económicas y políticas que gobiernan. Ya sé que dentro de esos medios hay brechas por los cuales se, cuela información correcta y, fidedigna, pero no nos engañemos, la mayoría no. Pero tenemos medios alternativos en los cuales se difunde muchísima información, información que es mucho más veraz que la que nos dan los medios de masas. El Estado también coarta, ¿eh? no se informa de la misma manera en los medios del Estado de, campañas de desobediencia que existen que de las campañas de obediencia que el Estado promueve. Finalmente, para Ortega, las reformas al Código Penal y las campañas del Ministerio de Interior buscan criminalizar la protesta social y que ésta finalmente debería ser combatida de manera organizada. Unos cuantos miles de personas desobedeciéramos a ver si son capaces de encerrarnos o juzgarnos. No es fácil, a uno o a dos lo cogerán. Pero si hacemos una acción de protesta masiva, ante, la ley esta, por ejemplo, es igual. ¿Qué haría la policía? Atendería a varios miles de personas y si eso se convierte en masivo, no hay bastantes prisiones en España para, meter a todos los desobedientes en la cárcel. El tret de Gracia opinión Tancament de fronteres, ocupació policial de la ciutat i detencions preventives són les mesures que ha aplicat Interior per tal d'impedir el derulls durant la cimera del Banc Central Europeu, un estat d'excepció en tota regla que ha generat força controvèrsies entre la ciutadania. Per donar la versió de les autoritats, tenim avui com a convidat a l'estudi el conseller d'Interior, Felip Puig. Senyor conseller, la setmana que ve es presenta conflictiva. Quina estratègia pensa seguir per tal de mantenir l'ordre davant les protestes que es presenten? És a dir, que empresonarà estudiants i líders sindicals i enviarà els Mossos a repartir llenya, no és així? I, senyor conseller, com respon a les crítiques que l'acusen de voler instaurar un règim de la por per tal de reprimir el descontent social i que afirmen, en última instància, que és vostè un tros d'animal? <coughs> Inspirades paraules les del conseller d'Interior. M'informen de que podem connectar amb la comissaria central dels Mossos d'Esquadra, on podrem escoltar l'ambient que es respira entre els efectius de la brigada mòbil. Senyor comissari, bon dia. Com es preparen els agents antiavalots per fer front als manifestants antisistema? Benvolgut comissari, quina serà la resposta policial si els manifestants es resisteixen a abandonar la seva actitud? Moltes gràcies, senyor comissari. Fins una altra. Recordem que a la web dels Mossos trobareu un arxiu fotogràfic on podeu denunciar terroristes com el veí que posa la música massa alta o aquell mal amic que us va robar la xicota. Tornarem la propera setmana, sempre informant de l'actualitat de manera rigorosa i veraç. Us hi esperem! 5, tretzena Festa Major Alternativa de Cerdanyola al Vallès. Dimarts 1 de maig, 5 i mitja, manifestació anticapitalista a plaça Universitat. En commemoració de l'anarco palestina celebren diferents actes com exposicions, xerrades i concerts durant el mes de maig. Podeu consultar programació a nacba2012.org. 3 de maig, a les 7, al Col·legi de Periodistes, presentació del segon llibre, Anuari Silencis Mediàtics, de Media.cat. La plataforma unitària en defensa de la universitat pública convoca vaga estudiantil pel dijous 3 de maig en defensa de la universitat pública. El tret informatiu. Música des de la trinxera. potser fer allò un concert cada... ni tres concerts al mes i coses d'aquestes, ni sent estiu i, i clar, vinc de les classes sobretot perquè els projectes, com més interessant és el projecte, més, menys concert hi ha. Això és, és una relació bastant xunga, però per mi el, el projecte més interessant que estic és, és Perverter, que és música... En principi no havia de ser, però no sortit bastant experimental. tenim un disc que ens vam autoritat. Vam, vam guanyar un concurs estava, bastant, estava bastant ben plantejat perquè era molt punk i era molt ben plantejat perquè tot és un concurs que a mi personalment no m'emociona perquè competir amb coses artístiques que és, és absurd, no? no, no, no, no som futbolistes nosaltres, som, és art. I bueno, el cas que vam guanyar, el premi era 1.000 euros, amb això i una mica vam posar nosaltres i tirant de col·legues, perquè tenim sort que portem molts anys amb això i, i tenim molts bons amics que tenen estudis. Ens ho, hem fet tots nosaltres. Que sona, sona, estem molt contents. Sempre pot sonar millor, evidentment, però pel que ens ha gustat està, està molt bé. no et pots tocar i els crèdits comuns i el vam penjar al Bandcamp que el que pots baixar gratis, el pots escoltar en streaming també gratis, sense anuncis a Spotify. Bandcamp és és una web que és, és, és directa, vull dir, tu, tu entres Presentas original.bandcamp.com Tu entres i, i ja està, són les cançons, tu baixes o, o escoltes. Al nostre xum algun no hi ha concerts, no hi ha... Bueno, sí, sempre, sempre podràs trobar concerts mm, pagant, no? Pagant la sala, sí, sempre, sempre podràs, evidentment. De fet, pel Facebook hi ha bastanta moguda en aquest sentit de, músics que es queixen de que, de que la sala demana fins i tot que sempre els concerts estan a la sala. És a dir, has de pagar, has has d'assegurar que tens uns ingressos mínims de 300 euros, potser, i que evidentment la sala després no, que, que, bueno, que l'has de rentar, que has de, has de fregar, has de, has de, rebre tot així sí però, però, fer Si no, no. nosaltres no tenim concerts perquè això no ho acceptem tampoc i el problema també potser és que hi hagi grups que ho accepten, no? Per això hauríem de... Bueno, però és que similar a, a, no, el, el, el, el, el, jo què sé, feines mal pagades que, que sempre hi ha algú que està disposat a fer-ho, no? Sempre, sempre trobaràs algú que estigui suficientment desesperat o, o que, o que la il·lusió, la il·lusió que, li, que, li, que li suposi el fer aquell concert o aquella feina i es va per això es baixen els pantalons no... Sempre hi ha algú que en principi s'hauria de lluitar perquè, perquè no es produís una situació. Digamos que amb fots canya i deixes de fotre canya, aquell moment sempre així i, puc, i, puc, un, hi, ha un verd de Pervertes que diu encara guardo bales que porten el teu nom. O sigui, nosaltres no pensem en el públic. Pensar en el públic és, jo crec que és la pitjor cosa que pots fer si realment vols que alguna mica sincer. Vull dir, Malcontesa és el camí per acabar fent alguna comercial. Clar, si, si penses en el públic, repetiràs, repetiràs fórmules, perquè hi ha unes fórmules que, que sabem, sabem que funcionen, no? I comences amb... fas una intro, fas la així un plan tranquil, fas un altre cop la una mica, amb més de, una mica més canyera, un estribillo, tornes a fer la A, un altre estribillo, una C, i, eh, i acabes amb estribillo fins, fins la mort. I fins i tot això, el Brian Adams, per exemple, et podia explicar, bueno, no t'ho podies explicar, t'ho he explicat jo ja. Vull dir, és això. Bueno, és, és, funciona. Fórmules. Són fórmules. Amb, amb, amb Perverdes no, o sigui, no sabem cap, cap mena de fórmula.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 Fins aquí la tretzena emissió del Tret Informatiu. Des del Tret no oblidem i seguim mostrant la nostra solidaritat amb els quatre companys presos per la vaga general del 29M. Carregueu bé les forces i deixeu la por a casa. Aquesta setmana cal protestar activament contra les retallades, abusos i cimeres. Ens veiem als carrers. Toda seu dedo.